neka je Allahov salavat i salam na našega predvodnika, vjerovjesnika i poslanika Muhammeda Mustafa sallallahu alihi wa ala alihi wa sallame, na njegovu časnu porodicu i sve ashabe. A zatim, dragi brate muslimanu i sestro muslimanko, islamski velikani, živjeli su i otišli s ovoga svijeta. Međutim, kako su živjeli i kako su otišli s ovoga svijeta? Zbog čega su velikani? Otišli su s ovoga svijeta, ali je njihov spomen ostao među nama. I spominjaće se dok je smjene noći i dana. Bogobojazni dobri Allahovi robovi, pokorni svome gospodaru, živjeli su radi Allaha, živjeli su za Allahu vjeru. Njihov cilj bio je jedan, al-firdaus al-a'la. Spoznali su da je džennet skupocijena roba, pa su zarad tog cilja založili svoje duše, svoje živote, svoju krv, svoje vrijeme i svoje imetke. Sve su to žrtvovali zarad gledanja u plemenito lice svoga gospodara. Shvatili su da je Dunjaluk prolazan, da Dunjaluk nije mjesto vječnog boravka i ostanka, pa su se ukrenuli od njega, od Dunjaluka, ka vječnom ahiretu. Osjetili su slast ibadeta, slast zikra, slast namaza, slast Kur'ana, slast traženja šerijatskog znanja, slast noćnog namaza umarali su se na dunjaluku, ali će inšallahu ta'ala odmarati se na ahiretu. Večeras ćemo, dragi moji brate i sestro muslimanko, <clears throat> hoditi prelijepim bašćama. Pregledat ćemo i ubirati njene ruže, prelijepe cvjetove. Vidjet ćemo kako su živjele i kako su otišle sa ovoga dunjaluka. Pa Allaha subhanahu wa ta'ala molim da o ovim kazivanjima i ovim kazivanjima o našim islamskim velikanima Allah jalla jalaluhu smekša naša srca. Probudi nas iz nemara, gafleta, grijeha i nepokornosti. Očisti naš sluh, ispunjen zabranjenim riječima koje nemaju nikakve vrijednosti. Otvori nam i skloni oči od svega prezrenog i zabranjenog. U ovim kazivanjima čućemo za ambicije i težnje koje se izdižu visoko iznad oblaka, naprotiv ambicije pred kojima razumi zastaju. Upoznaćemo se sa srcima koja su zavoljela svoga gospodara i bila iskrena u svojoj ljubavi, pa je njihova završnica na ovom svijetu bila prelijepa. Upoznaćemo se sa dijelima velikim poput planina – njihovi nosioci bili su velikani, pomagali su Allahu vjeru pa je Allah dželle dželaluhu njih pomogao. Ove cvjetove, ove ruže ne ubirem i ne opisujem vam ih da bih nekoga rastužio i rasplakao. Već ih večeras spominjem da bi se vjernička srca ispunila ljubomorom prema Allahovoj vjeri. Spominjem ih kako bi se naša srca probudila iz dubokog sna ne bismo li sebi postavili i mi visoke ambicije pa da iskoristimo maksimalno sve jedan dan koji prođe pored nas, da se u njemu još više približimo imanom, dobrim dijelima, dijelima pokornosti i žudnjom za Allahom dželle Đelaluhu našim voljenim gospodarom. Pa prva bahća i prvi cvijet. Arabljanin umire kao šehid iskren je bio prema Allahu subhanahu wa ta'ala, pa mu je Allah svoje obećanje ispunio. Prenosi se od Šeddada ibn Al-Hada radijallahu an, da je jedan od Arabljana došao vjerovjesniku alaihi salatu wasalam. Povjerovao u njega i slijedio ga. Rekao je, idem s tobom, ići ću s tobom. Vjerovjesnik alaihi salatu wasalam oporučio je svojim ashabima da lijepo postupaju prema njemu, svako dobro pa iz jedne od bitaka Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam donesen je plijen, pa ga je on dijelio među svojima sahabima i nešto od tog plijena udijelio je i tom Arabljaninu koji je primio islam. Dao ga je svojima sahabima da oni taj, dakle dio plijena, odnesu do Arabljanina. Pa kada su mu to odnijeli i dali, on je upitao šta je ovo? Odgovorili su, to je dio plijena, koji je vjerovjesnik alaihi salatu vesselam dodijelio i tebi. Pa je Arabljanin uzeo svoj dio, otišao s njim do vjerovjesnika sallallahu alaihi alihi ve wasalam i upitao ga šta je ovo? Vjerovjesnik Muhammed sallallahu alaihi alihi ve wasalam rekao je dodijelio sam ga tebi. Pa je nato to Arabljanin rekao Ma ala hada itteba'tuk, walakinni itteba'tuk ala an urmiha huna bisahmin fa amutu fa adkhulu al-jannah. Ne slijedim ja tebe zbog toga, zbog tog plijena, već te slijedim da strijelom budem pogođen ovdje, pa je pokazao na svoje grlo, pa da umrem i uđem u džennet. Allahu poslanik alaihi salatu wasalam rekao je in tasaddaq Allah yusaddiquk ako budeš iskren prema Allahu, Allah će ispuniti svoje obećanje prema tebi. Pa su se malo zadržali, a zatim se upustili u borbu s neprijateljem. Nakon izvjesnog vremena Arabljanin je donešen Allahovom poslaniku alihi salatu veselam pogođen u mjesto na koje je pokazivao. Pa je Allahov poslanik alihi salatu veselam pitao svoje ashabe je li to on? E huve huve, je li to on? Rekli su da. Pa je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao iskren je bio prema Allahu pa mu je Allah svoje obećanje ispunio. I ovo kazivanje bilježe mnogi muhaddisi šeha Albani rahimehullahu ta'ala hadis ocjenjuje vjerodostojnim u džamiju. Pa brate muslimano, sestro muslimanko, jesmo li mi iskreni prema Allahu subhanahu wa ta'ala? Koliko smo iskreni u ljubavi prema njemu uzvišenom? Koliko smo iskreni u u traganju za njegovim džennetom, u traganju za firdevsom al-A'la, koliko smo iskreni u svojim namazima, koliko smo iskreni u našoj želji za učenjem i pamćenjem Kur'an i Kerima, Allahove knjige, koliko smo iskreni u ostavljanju grijeha i loših dijela. Sestro muslimanko, koliko si iskrena u pridržavanju za islamski propisani način oblačenja, jesi li iskrena u svome hijabu, jesi li iskrena u svome niqabu, na veliku žalost većina nas sve u životu želi da ostvari na lahak način ili želi da živi ugodnim životom. Zar mora hijab? Zar mora niqab? Zar se mora učiti Kur'an? Zar da ustaje noću na noćni namaz? Zar se mora dolaziti u mesčid i tražiti šerijatsko znanje? Zar se mora slušati, pisati, učiti, obnavljati? Zar se baš mora tako klanjati? Zar ja ne mogu od sebe činiti neke ibadete? Ja subhanallah zašto su naše ambicije prema Dunjaluku tolike i tolike, a kada je u pitanju naša vjera, svojih ambicija haman da se istidimo. Ovaj dobri Allahov rob bio je iskren prema Allahu subhanahu wa ta'ala, pa je Allah subhanahu wa ta'ala i prema njemu svoje obećanje ispunio. Jesmo li mi iskreni prema svome gospodaru pitanje koje je više nego potrebno da ga sebi postavimo? druga ruža i drugi cvijet jeste Abdurrahman ibn al-Asved ibn Yazid, Ebu al-Hafs, al nakhai al-Kufi, veliki faqih, pravnik, imam, sin imama. Jedan je od prenosilaca šest hadijskih zbirki. Hafs ibn Gijas prenosi od ibn Ishaqa da je rekao Došao nam je Abdurrahman ibn al-Asved na hađ. Na svom putovanju ozlijedio je jednu nogu pa je kod nas cijelu noć proveo u namazu sve do sabaha na jednoj nozi. Allahu ekber. Na svom putovanju ozlijedio je jednu nogu, pa je cijelu noć proveo na noćnom namazu stojajući na jednoj nozi. Kako bilježi imam zehebi u svome vrijednom dijelu Sijer Alami Nubela. Ešabi Rahimehullahu ta'ala je rekao ukućani, članovi jedne obitelji koji su stvoreni za dženneta, jesu Alqame, El Esved i Abdurrahman ibn Lesved. El Hakem ibn Utejbe rekao je Abdurrahman ibn Lesved zaplakao je na samrti. Zaplakao je Abdurrahman ibn Lesved na samrti, pa je upitan šta te rasplakalo. Rekao je, žalim za postom i namazom. Pa je stao učiti Kur'an sve dok nije umro učeći Kur'an kako bilježi imam Zehebi u svome dijelu Sijar ala minubela. Treći cvijet jeste Abdullah ibn Idris al-Audi, koji je bio thika, povjerljiv, koji je bio fakih, pravnik, koji je bio abid i veliki autoritet, također jedan od prenosilaca šest hadijskih zbirki. Husein ibn Amr al-Ankari rekao je, kada se približila smrt ibn Idrisu, zaplakala je nad njim njegova kći, pa joj je rekao, ne plači, ne plači. Doista sam ja proučio Kur'an u ovoj kući četiri hiljade puta. Ne plači za mnom. Doista sam ja proučio Kur'an u ovoj svojoj kući četiri hiljade puta. Četvrti cvijet Ebu Bekr ibn Ayyaš, koji je bio veliki učač Kur'an i Kerima, Fakih, Muhaddis, Šejhul Islam, također jedan od prenosila za šest hadijskih zbirki. Pa El Hamani je rekao, kada se približila smrt Ebu Bekru, Ibn Ajašu, Rahimehullahu Teala zaplakala je njegova sestra, a on joj je rekao, ne plači, pogledaj u onaj ugao sobe. Doista je tvoj brat u onom uglu proučio 18.000 puta Kur'an. Allahu akbar ne plači, pogledaj onaj ugao sobe, doista je tvoj brat. U onom uglu proučio 18.000 puta Kur'an. Dok se od njegovog sina Ibrahima, Ebu Bekrovog, Ibna Ajaša, dakle njegovog sina Ibrahima, prenosi da je rekao, kada se babi primakla smrt, zaplakao sam pa mi je rekao, šta te je rasplakalo? Zbog čega plačeš? Zar misliš da će Allah poništiti tvome ocu 40 godina u kojima je svaku noć proučio Kur'an. Halali mi, izvini, brate muslimano i sestro muslimanko. Ali da te upitam jedno pitanje. Kakav je vaš odnos sprem Allahove knjige? Jeste li pročitali danas vaš redovni vird, dio iz Kur'ana? Koliko ste do sada zapamtili kur'anskih sura? možemo li nekome od vas uskoro čestitati završetak hifza Kur'ana? Zašto muslimani zapostavljaju Kur'an? Znate li zašto? Zbog grijeha, loših dijela, pretjerane ljubavi i opijenosti dunjalukom, njegovim kratkotrajnim i varljivim uživanjima. Zato, dragi moji brate i cijenjena sestro, muslimani i muslimanke, idite do svoga mushafa, obrišite prašinu koja ga je prekrla, učimo ga, pamtimo ga, ne bili i prašina koja je natkrila naša srca otišla s njih. Allaha subhanahu wa ta'ala molimo da nas sve učini od sljedbenika i nosilaca Kur'ana. Peta ruža i peti cvijet jeste Mujahid ibn Džebr, rahimahullahu ta'ala. Allah mu se smilovao, Ebul Hadžađu Mujahidu El Mekiju, velikanu, komentatoru Kur'ani Kerima, koji je rekao u jednom predanju tri put sam izložio mushaf pred Ibnu Abasa radijallahu anhuma od početka do kraja, pa sam zastao kod svakog ajeta i pitao ga o njemu, dok u drugom predanju stoji da ga izložio pred Ibnu Abbasom 30 puta. Ebu Nuaym, Fudail ibn Dukein rekao je, ono što hoćemo da kažemo, Mujahid je umro dok je bio na seđdi. Mujahid ibn Džebr preselio je, otišao je svome gospodaru dok je bio na seđdi. Zatim Amir ibn Abdillah ibn Zubeir. Mus'ab je rekao, Amir je na samrti čuo mu ezina. Začuo se ezan, čuo je mu ezina kako uči ezan, pa je rekao, uzmite me za ruke. Rekli su mu, pa ti si bolestan, kuda ćeš? odgovorio je da slušam Allahovog glasnika kako me poziva, a da mu se ne odazovem, uzeli su ga za ruke, odveli u mesčid, pa je za imamom pristupio, klanjao jedan rekat akšam namaza i ispustio dušu. Allah se smilovao Amiru. Allah se smilovao Amiru. Šta bi Amir uradio da danas može vidjeti one koji slušaju svakodnevno ezane, ali se nimalo ne osvrću na njih? šta bi uradio kada bi vidio muslimane, kažu malo bolje muslimane, koji slušaju glasnu muziku pa kada zauči mu ezin, oni smanje muziku dok se ne završi ezan pa je ponovo poviše i ne odlaze na namaz. Šta bi rekao kada bi mogao vidjeti danas puste džamije, nema klanjača, mu ezini uče ezan, ali se na njihov ezan niko ne odaziva. Amir se odazvao mu Ezzinu, a bio je u smrtnim mukama. Blagoli se njemu. Blagoli se Amiru ibn Abdillahu ibn Zubeiru, jer će ljudi na sudnjem danu biti proživljeni upravo na onim dijelima na kojima su i umrli. A kakvu smrt mi to priželjkujemo? U kakvom stanju želimo da budemo proživljeni na sudnjem danu? Odgovor dajmo sami sebi, jer mi od svih ljudi najbolje poznajemo sebe. Zatim Abu Abdirahman, As-Sulami Abdullah ibn Habib, učač Kufi. Prenosi se od Ata'a ibn As-Saiba da je rekao ušli smo kod Ebu Abdirahmana Es-Sulemija, a on se nalazio u smrtnim mukama, u mesčidu. Pa smo mu rekli, kada bi se premjestio u postelju, ona ti je mekša, pa nam je odgovorio, pričao mi je taj i taj od vjerovjesnika sallallahu alihi wa alihi wasallame da je rekao nijedan od vas neće prestati biti u namazu sve dok se nalazi na svome mjestu gdje je klanjao iščekujući naredni namaz. Dok u drugom predanju stoji dodatak i meleki govore gospodaru naš, oprosti mu, gospodaru naš, smiluj mu se. Zatim je Ebu Abdirahmane Sulemi rekao zato želim da i ja umrem dok se nalazim u svome mesčidu. Zatim osmi cvjet. Imam Khalid ibn Ma'dan, rahimehullahu ta'ala. Prenosi se od Abde, Khalidove kćerke, da je rekla Rijetko je kada babo Khalid otišao u postelju, a da nije spominjao svoju žudnju, za susretom s Allahovim poslanikom alaihi salatu wasalam i njegovima sahabima, muhađirima i ansarijama. Pa bi govorio, željno ih priželjkuje moje srce, a iščekivanje za susretom s njima se odužilo, pa požuri gospodaru moj sa uzimanjem moje duše sebi. I ove riječi ponavljao bi sve, do ga san ne bi sladao. Halid ibn Harun je rekao, Halid ibn Ma'dan je umro dok je bio postač. Halid ibn Ma'dan je umro dok je bio postač. Allah mu se smilovao, znao je u toku jednog dana izgovoriti od 40 do 100 hiljada puta subhanallah. Mimo onoga što je učio iz Kur'ana. Pa kada je položen na sto za gasuljenje, kupanje, primijećen je njegov prst. Njegov prst je ostao kojim je micao dok je slavio i veličao Allaha subhanahu wa ta'ala. Bišr ibn Mansur, rahimehullahu ta'ala, za kojeg Abdurrahman ibn Mehdi, veliki učenjak u hadisu, kaže nisam vidio nekoga koga bih stavio ispred Bišra ibn Mansura u pobožnosti, pobožnosti i osjećajnosti, nježnosti. Bišr ibn Mansur je pričao jednom od dobrih ljudi približila se smrt, pa je zaplakao. Rečeno mu je zbog čega plačeš? U istinu sve je to dunjaluk, ostavljaš dunjaluk kojeg dobro poznaješ pa je odgovorio, ne plačem ja za Dunjalukom. Ne plačem ja za Dunjalukom, već tako mi Allaha plačem zbog rastanka sa zikrom i skupovima onih koji mnogo slave i veličaju Allaha. Dragi brate muslimanu, sestro muslimanko, koliko smo danas spominjali Allaha Đelle Đelalu? Da li je danas naš govor bio u stvari spomen Allaha subhanahu wa ta'ala ili učenja Allahovog govora, Kur'an i Kerima, ili barem slušanjem Allahovog govora, ili je naš govor danas bio ispunjen dunjalukom, spomenom te i te osobe. Dragi brate i sestro, u svome danu odvojite dio vremena za spominjanje Allaha Đalla Jalaluhu. Ne zaboravite riječi Allaha Subhanahu Wa Ta'ala i budite upravo vi, ti koji se spominju u tim riječima, الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب oni koji vjeruju i čija se srca Allahovim spomenom smiruju, a doista se srca smiruju kada se Allah spomene. Ebu Qilabe al-đermi Abdullah ibn Zaid ibn Amr također jedan od prenosilaca šest hadijskih zbirki. Što se tiče ove ruže, dragi brate muslimano i sestro muslimanko, dugo sam stojao kod nje. Proučavao sam je nekoliko puta od početka do kraja. Bio sam zbunjen, ostao sam bez riječi. Zaključio sam da ovakvi mogu biti samo oni koji su svoje srce ispunili ljubavlju prema Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku Muhammedu alaihi salatu wasalam. Ovakvi mogu biti samo oni čiji je jezik neprestano vlažan od spominjanja Allaha i zahvaljivanja na njegovim blagodatima. Ova ruža koju sam ti, brate muslimanu i sestro muslimanko, ubrao i koju želim da ti ponudim, istinski je primjer strpljenja. Pa se i ti strpi. Večeras, slušajući jedan detalj iz života ovog dobrog čovjeka, pobožnjaka Ebu Kilabe al-đarmija, možda bude malo poduk, ali tako mi je Allaha i tekako poučan. Mislim da vjernička, milostiva srca teško mogu opstati pred ovakvim primjerima. Kazivanje o strpljenju Ebu Kilabi al-đarmija bilježi Ibnu Hibban u svome dijelu Ethiqat. U kazivanju se spominje da je imam El-Euzai čuo od Abdullaha ibn Muhammeda kako je on dok je bio na straži u okolini Misra iz jednog šatora čuo čudnu dovu. Čudnu dovu. Pa je ušao u šator i u njemu zatekao nepokretnog čovjeka. Ruke i noge su mu se oduzele, a sluh i vid podobro oslabio. Pokretljiv mu je bio samo jezik i njime je učio tu svoju dovu. Učio je Allahu moj, omogući mi da ti se zahvaljujem tolikom zahvalom kojom ću ti se zahvaliti za blagodat kojom si me obasuo i odlikovao nad mnogim svojim stvorenjima koja si stvorio. Allahu moj, omogući mi da ti se zahvaljujem tolikom zahvalom kojom ću ti se zahvaliti za blagodat kojom si me obasuo i odlikovao nad mnogim svojim stvorenjima koja si stvorio. Pa kada je za takav slučaj čuo imam Al-Auzai, rekao je tako mi Allaha, moram otići do tog čovjeka. Moram pronaći tog čovjeka i pitati ga odakle mu ta dova. Da li je shvatio iz nečega da na takav način treba učiti dovu ili ju je naučio od nekoga ili ga je Allah nadahnuo njome. Moram saznati. Pa je otišao imam Al-Auzai i pronašao tog čovjeka. Ušao kod njega, poselamio ga, a zatim ga upitao, čuo sam da ti kažeš u dovi, Allahu moj, omogući mi da ti se zahvaljujem tolikom zahvalom, kojom ću ti se zahvaliti za blagodat kojom si me obasuo i odlikovao nad mnogim svojim stvorenjima, pa koju je to blagodat Allah tebi ukazao, pa mu se zahvaljuješ toliko na njoj? I čime je to on tebe odlikovao na drugima, pa mu se i na tome zahvaljuješ toliko? Pa je rekao čovjek, a taj čovjek je Ebu Qilabe al-đarmi, rekao je, vidiš u čemu se nalazim. Tako mi Allaha, kada bi sa nebesa Allah poslao na mene vatru, pa me vatra spržila, ili kada bi naredio planinama da se na mene obruše, ili morima da me potope, ili zemlji da me proguta, ja ne bih osim povećao svoju zahvalnost mome gospodaru zbog blagodati ovog jezika. Zbog blagodati ovog jezika kojeg mi je dao kaže Ebu Kilabe, međutim Allaho robe, kada si mi već došao, da li bi mi mogao ispuniti jednu potrebu? Vidiš u kakvom se stanju nalazim, ne mogu niti koristiti niti nauditi sebi. Uz mene je bio moj sin, koji mi je pomagao oko abdesta i namaza. Kada bih ogladnio, on bi me hranio. Kada bih ožednio, on bi me pojio. Nema ga već tri dana. Nema mi ga već tri dana, pa možeš li mi ga potražiti? Allah ti se smilovao. Pa imam Elavuzaj rekao, tako mi Allaha ne znam da je ispunjenje potrebe nekog od Allahovi stvorenja vrijednije kod Allaha od ispunjenja potrebe tebi sličnih. Pa je otišao imam Elavuzaj u potragu za sinom Ebu Kilabe i nije daleko stigao. Nije daleko stigao, a pronašao je dječaka. Zvijeri su ga bila rastrgale. Zvijeri su ga bila rastrgale rekao je Al-Auzai inna lillahi wa inna ilaihi rađion. Kako ću sada pred onog čovjeka? Kaže Al-Auzai, dok sam se vraćao, prisjetio sam se slučaja vjerovjesnika Ejuba alihi salatu wasalam. Pa kada sam došao ovom čovjeku i nazvao selam, odgovorio mi je na selam i rekao, zar ti nisi onaj moj prijatelj? Odgovorio sam svakako. Upitao je šta si učinio s mojom potrebom, a ja sam njega upitao jesi li ti bolji kod Allaha ili vjerovjesnik Ejub? Rekao je naprotiv Ejub, svakako Ejub. Upitao sam, znaš li šta je Allah uradio s Ejubom? Zar ga nije iskušao i metkom, porodicom i potomstvom? Rekao je svakako. Upitao sam, pa kakav je tada bio Ejub? Odgovorio je, bio je strpljiv i zahvalan. Upitao sam, zar ga Allah nije iskušao uzimanjem porodice i njegovih voljenih? Rekao je da. Upitao sam, kakav je tada bio Ejub? Rekao je, bio je strpljiv i zahvalan. A ja sam zatim rekao, mladić, zbog kojeg si me poslao da ga potražim, pronašao sam ga. Pronašao sam ga i vidio da su ga zvijeri rastrgale. Pa Allaha molim da ti poveća nagradu i podariti strpljenja iskušani Ebu Kilabe je rekao, međutim, trenutak, brate muslimano i sestro muslimanko, prije nego li saznate šta je rekao ovaj čovjek, zastanimo jedan trenutak i pripremimo se zajedno da čujemo. Prije svega da ponovimo, zar mu ruke i noge nisu bile nepokretne? Svakako. Zar mu sluh i vid nije bio oslabio? Svakako. Nije mu preostalo ništa drugo do jezik, je li tako? Svakako tim svojim jezikom neprestano je govorio Allahu moj, omogući mi da ti se zahvaljujem tolikom zahvalom kojom ću ti se zahvaliti za blagodat kojom si me obasuo i odlikovao nad mnogim svojim stvorenjima. A mi, brate muslimanu i sestro muslimanko, Allah nas je obasuo blagodatima koje se ne mogu ni pobrojati. Pa koliko mi to Allahu subhanahu wa ta'ala zahvaljujemo na njegovim blagodatima? Jesmo li zadovoljni onim što nam je Allah dodijelio od imetka? Jesmo li zadovoljni Allahom odredbom? Ebu Qilabe je u sebe imao jednog dječačića koji mu je hizmetio, pa ga je Allah iskušao i njegovom smrti. Pa kako je ovaj dobri Allahov rob dočekao spomenuto iskušenje? Ebu Kilabe al-đermi rekao je, sva zahvala neka je Allahu subhanahu wa ta'ala kada mi nije dao potomke koji će mu biti nepokorni, pa da ih kažnjava u džahennemu. Allahu akbar. Rekao je, neka je svaka zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala kada mi nije dao potomke koji će mu biti nepokorni pa da ih on kažnjava u džahennemu. Zatim je rekao inna lillahi wa inna ilihi rađion. Zatim je pao u nesvijest i u tom stanju ispustio svoju dušu. Poslije su drugi saznali za njegovu smrt, pa su došli, upoznali El Euzaja da se radi o Ebu Kilabi, drugu Ibnu Abbasovom, koji je skazivao veliku ljubav prema Allahu i njegovom poslaniku. Okup, okupali su ga, umotali u kefine, ćefine, klanjali mu dženazu, a zatim se vratili u svoj logor. Te noći imam El Euzaj vidio je u snu Ebu Kilabu, u jednoj od džennetskih bašćih. Na njemu su se nalazila dva predivna džennetska ogrtača. Učio je kuranski ajet Selamun alaikum bima sabertum fe ni'ma dar. Mir neka je vama, zbog svega što ste trpjeli, a predivno li je najljepše boravište. Pa ga je upitao imam Eleuzaj, zar ti nisi onaj moj prijatelj? Rekao je da. Pa ga je Eleuzaj ponovo upitao, kako si ovo postigao bolan? Rekao je, doista, kod Allaha postoje stepeni koji se ne mogu postignuti osim strpljenjem u tegobama, zahvalnošću u blagostanju i strahopoštovanjem od Allaha subhanahu wa ta'ala u tajnosti i javnosti. Mislim, brate muslimanu i sestro muslimanko, da je svaki govor suvišan. Da je svaki govor suvišan. Složit ćemo se da nakon ovakvih primjera trebali bismo obračunati svoje strpljenje, svoje zadovoljstvo Allahom odredbom i svoju zahvalnost na njegovim blagodatima. Međutim, brate i sestro, ne samo strpljenje jezika, zadovoljstvo jezika i zahvalnost jezika, već strpljenje srca, zadovoljstvo srca i zahvalnost srca. Pa Allaha subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od njegovih strpljivih robova. Molimo ga da nas učini od njegovih zahvalnih robova. Molimo ga, subhanahu wa ta'ala, da nas učini od njegovih zadovoljnih robova koji će prije svega biti zadovoljni njime kao svojim gospodarom, koji će biti zadovoljni islamom kao svojom vjerom, koji će biti zadovoljni Muhammedom sallallahu alihi wa alihi wa sallame kao svojim poslanikom, koji će biti zadovoljni Allahom odredbom i presudom. Gospodaru svih svjetova, učini nas od ovakvih nas i sve ostale muslimane zatim deseta ruža. Ebu Tajah, Ad-Dab'i, Jezid ibn Humid, također jedan od prenosilaca šest hadijskih zbirki. Ebu Iyas rekao je, nema ni jednog čovjeka u Basri, a da ne bi volio da sretne Allaha subhanahu wa ta'ala s dijelima, sličnim dijelima Ebu Tajaha nema ni jednog čovjeka u Basri, nema ni jednog stanovnika Basre, a da ne bi volio da sretne Allaha subhanahu wa ta'ala s dijelima sličnim dijelima Ebu Tajah. Brate muslimanu, sestru muslimanku, pitanje koje želim i sebi i vama da postavim. Kakav smo mi dojam i utisak ostavili kod naših porodica i naših bližnjih? Jesmo li za sebe ostavili lijepo ponašanje? Poznaju li nas po tome? poznaju li nas po lijepim, blagim riječima, vedrom i nasmijanom licu, jesmo li ostavili među njima šerijatskog znanja da se koriste i okoriste njime, šta smo to koristili svojoj zajednici u kojoj živimo, šta smo koristili svojoj braći i sestrama muslimanima, muslimankama, koliko smo doprinijeli davetu širenju Allahove dželle dželaluhu vjere, šta smo za sebe uradili od dijela koja će nam sutra koristiti na ahiretu, Jesmo li ostavili za sebe kakvu trajnu sadaku, nešto čime će se drugi muslimani za nas koristiti? Jesmo li odgojili svoju porodicu, jesmo li odgojili svoju djecu da sutra za nas dove i zauzimaju se za nas? Jesmo li bili nekome sebeb, razlog upute u islam ili popravka njegovog islama? Džafer ibn Suleiman ad-Dab'i rekao je, ušli smo kod Ebu Tajaha, Došli smo da ga obiđemo u bolesti od koje je kasnije i umro. Pa nam je rekao, tako mi Allaha, tako mi Allaha neophodno je da danas čovjek musliman kada vidi ljude kako popuštaju Allahu i vjeri da poveća svoj ibadet i da se približava Allahu subhanahu wa ta'ala što je god moguće više. Ebu Tajah u svoje vrijeme, a preselio je 128. godine po hijđri, rekao je, tako mi Allaha, neophodno je da danas čovjek musliman, kada vidi ljude kako popuštaju Allahove vjeri, da poveća svoj ibadet i da se približava Allahu što je god moguće više, zatim je zaplakao. Allahu akbar. Slušajte o ovom cvijetu, međutim svojim srcem slušajte i odgovorite na svoja pitanja. <clears throat> Taubetu ibn Samt. Taubetu ibn Samt. Bilježi ibn Abi Dunja da je Teubetu ibn Samt bio mnogo osjećajan. Mnogo je obračunavao svoju dušu. Pa se jednog dana u svojim 60. godinama obračunavao. Obračunavao. Pa izračunao dane i nabrojao 21.500 dana. Nabrojao je 21.500 dana, zatim je glasno vrisnuo i rekao, teško li se meni? Teško li se meni, zar da se susretnem sa istinskim vladarem, Allahum Đelle Đelaluhu, sa 21.000 grijeha? Kako kada u svakom danu učinim desetine hiljada grijeha? Teško li se meni? Zar da sretnem Allaha subhanahu wa ta'la sa 20 i jednom hiljadom grijeha ili još više, kako kad u svakom danu učinim desetine hiljada grijeha. Zatim je pao u nesvijest, pokušali su ga probuditi, međutim već je bio ispustio dušu. Brate i sestro, koliko se mi obračunavamo za svoje grije? I da li se uopće obračunavamo? Ili su nam srca ispunjena dunjalukom i grijesima? Od muslimana ima i onih koji se kaju za svoje grije, ali ne prođe vrlo malo ubrzo ih vidiš u istim grijesima. Od muslimana ima i onih koji, ako i uvide svoje grijehe, kažu sutra ću se pokajati, sutra ću tražiti oprosta. I nažalost od ljudi ima i onih koji se hvališu svojim grijesima, hvališu se griješenjem prema svome gospodaru, la havla vla kuvete ila bila. Međutim, <clears throat> večeras i sada obraćamo se ovdje jedni drugima i sada se brinemo ovdje jedni za druge, pa pitamo jedni druge, kada smo se zadnji put obračunavali za svoje grije. Kada smo cijeli svoj dan analizirali i uvidjeli šta smo od grijeha u tom danu učinili. Zatim tako vam Allaha Jalla Jalaluhu, jesmo li zaplakali nad svojim grijesima ikada? Jesmo li zaplakali nad vremenom koje smo upropastili u tom danu i koji nam se zasigurno nikada više neće vratiti? jesmo li zaplakali za propuštenim ibadetom, zikrom, učenjem Kur'ana u tom danu? Ili zbog čega u osnovi plačemo? Sjećamo li se kada nam je zadnji put potekla suza i strahopoštovanja prema Allahu subhanahu wa ta'ala? ili kada nam je zadnji put potekla suza iz žudnje za susretom s našim uzvišenim gospodarom Allahom Jalla Jalaluhu ili iz žudnje za susretom s našim poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wa alaihi wa sallame kada smo zadnji put zaplakali kod učenja Kur'ana ili možda nismo ni učili Kur'an od završetka Ramazana Allaha molim da popravi naše stanje Šehhul Islam Hamad ibn Salame prenosilac pet hadijskih zbirki i također spominje ga Imam Buharija u svome sahihu Muallakan. Abdurrahman ibn Mehdi rekao je, kada bi bilo rečeno Hammadu ibn Selemi, u istinu ti ćeš sutra umrijeti, on ne bi imao šta da poveća od svojih dijela. Kada bi bilo rečeno Hammadu ibn Selemi, doista ti ćeš sutra umrijeti, on ne bi imao šta da poveća od svojih dobrih dijela. Zehebi je rekao, vrijeme Hammada ibn Seleme bilo je ispunjeno ibadetom, ibadetima i zikrovima. Yunus ibn Muhammed je rekao Hammad je umro u toku namaza u mesčidu. Šta bi svi ovi prethodni rekli za današnje popuštanje u Allahove vjere? Kada ljudi olahko svataju namaz, kada ljudi muslimani olahko svataju učenje Kur'ana, kada olahko pristupaju kupo prodajnim ugovorima i poslovima, kada olahko još lakše prekidaju rodbinske veze. Nestalo je truda, zalaganja i čtihada, pa kako da se ovom umetu vrati ponos? Kada bi se nama reklo, suda, sutra ćete umrijeti, da li bi naši postupci bili kao Hamadovi? Zar se ne zaprepastimo? Međutim, krivci smo mi, niko drugi. A ja sam na početku i rekao, s čim i završavam, ovo su kazivanja o onima koji su istinski voljeli Allaha subhanahu wa ta'ala i Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Kod njih Allahova naredba je bila naredba. Allahova zabrana je bila zabrana. Tu iskrenu ljubav nisu napuštali, pa činili grijehe. Allahu subhanahu wa ta'ala. Nisu prestali žudjeti za susretom s Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, pa da popuste u svome slijedjenju vjerovjesnika alaihi salatu wa sallam. Davno je rečeno, innal muhibbe limen yuhibbu matiju, onaj koji voli, svome voljenom se pokorava. Gospodaru naš, molimo te da nam oprostiš ono što smo ranije uradili, što ćemo uraditi od grijeha i loših dijela. Doista, gospodaru naš, ti ih najbolje poznaješ. Gospodaru naš, ispuni naša srca ljubavlju prema tebi i ljubavlju prema tvome poslaniku i vjerovjesniku Muhammedu sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Molimo te, gospodaru naš, da nam ne zabraniš ulazak u džennet. Molimo te, gospodaru naš, da nam ne uskratiš slast gledanja u tvoje plemenito lice u džennetu. Gospodaru naš, molimo te da nam ne uskratiš da se napijemo vode sa izvora tvoga vjerovjesnika Muhammeda Mustafa sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Gospodaru naš, molimo te da nam svima oprostiš, doista tvoj oprost veći je od naših grijeha. Oprosti nama, našim roditeljima, našim porodicama i svim muslimanima i muslimankama. Ja rabbel alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأوغل في دجى المحن وعصف بات يقذفني يصارع عزمي الدفاق زمان هاج بالفتن وأوغل في دجى المحن وعصف بات يقذفني يصارع عزمي الدفاق تهرير ما مما فلن يدوي بي الهمما ودربي بالغ قمما وتحدو سيري الأشواق أبو دهر رمى مما فلن يدوي بي الهمما ودربي بالغ قمما وتحدو سيري الأشواق غريب والإبا يعلو غريب والمضي سهل غريب والمنى تحلو ورب العرش بي رافع غريب والبها يعلو غريب والمضي سهل غريب والمنى تحلو ورب العرش بي رافع غريب هكذا وصفوا وإن قالوا وإن هتفوا وإن عرفوا فما عرفوا بأني للعلا توق قريب هكذا وصفوا وإن قالوا وإن هتفوا وإن عرفوا فما عرفوا بأني للعلا توق سأمضي رافيا رأسي طموحي يعتني يأسي بإيمان حوى نفسي يحاصر ليلي الإشراق سأمضي رافعا رأسي طموحي يعتني يأسي بإيمان حوى نفسي يحاصر ليلي الإشراق فيا ربي ترى الفتنا فكن عونا إلهي لنا أجل نور اليقين بنا ليشرح نوره الأعمى فيا ربي ترى الفتنا فكن عونا إلهي لنا أجل نور اليقين بنا ليشرح نوره الأعمى